Programa.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 524 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala petita de Can Capablanca, al casal independentista i popular de Sabadell, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al boi millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres. Què, avui arribem a 524 i, i estem colze a colze amb el, amb el tecles. Avui no farem ni presentacions ni res perquè colze a colze, mano a mano. Aquí estem, Isma. I pràcticament la, soles al casal. A l'antiga sala Xavier Vinader. Exacte. Que, com alguns sabreu, el, durant aquest estiu el casal Can Capablanca s'ha reformat una mica, ha canviat una mica... Força. L'estètica i, i, i físicament també el restaurant ha tingut una bona remodelació Millores. I, i el casal també, doncs, amb el canvi d'estètica, també incorpora el canvi de, de nom d'alguns dels espais. Exacte. I la nostra sala Xavier Vinader, ara mateix no sabem com es dirà encara. Exacte, sala petita segur perquè, és, perquè petita. és la petita, però... Però, però no bueno, com es dirà. no sabem el nom, però aquí dins s'hi fan programes a tort i a dret, I tant. com el que avui tenim preparat. I tant. Després de festes de Sabadell, ara, ara encarem una, una nova etapa. Ja hem començat avui és quan comencem, diguem, en, en sèrio del tot, perquè és com quan estem aquí a casa nostra, al, al nostre cau, encara que només són dos, però amb, amb totes les ganes de... Avui el primer programa regular de la temporada, no? Exacte. perquè l'anterior, que va era ser... amb el xupinasso i tot plegat, va Buah. ser un, una autèntica bogeria de les, de les bones. Digues. Programazo, sí, sí. <laughs> Molt bé, i avui també, com, com, com abans de l'estiu, començarem amb la dedicatòria. Vinga, fot És, és la primera dedicatòria també que fem, una, una dedicatòria ben especial perquè la dedicatòria d'avui, la dedicatòria d'aquesta setmana, va, va per al centre social ocupat Calespina i contra el seu desallotjament. Ara us llegiré, ara us llegirem el manifest que han tret. Cinc anys i sis mesos han passat des de que es va alliberar Calespina, un edifici situat al carrer d'Astúries número 12, al cor de la Vila de Gràcia, a Barcelona. Un barri gentrificat, venut al turisme i a l'especulació, el qual ja no reconeixem. Amb molta ràbia i tristesa hem rebut la data de desallotjament per al proper 2 d'octubre del 2025. La propietat, Bujous SL, juntament amb els Mossos d'Esquadra, tornaran a militaritzar el barri per intentar frenar-nos i fer-nos fora de casa nostra. Hem viscut aquests anys trencant les lògiques establertes pel capital, fent del suport mutu quelcom necessari i quotidià. Ha sigut l'espai on hem pogut créixer de forma individual i col·lectiva, on hem pogut afirmar unes relacions que ens permeten lluitar i desafiar l'ordre establert. Ha sigut i és lloc on ens seguim enfortint per resistir al desallotjament, conscients de la diversitat d'experiències viscudes, de cossos i d'habilitats de cada persona i amb l'objectiu de seguir qüestionant i desfent tots els sistemes de dominació, Fem una crida a l'acció i a la solidaritat en qualsevol de les seves formes. Amb la ferma convicció de continuar amb la lluita anarquista i de fer que els fets tenen les seves conseqüències, sabem que Cala Espina és molt més que un bloc i que són moltes més persones que les que aquí hi residim. Han decidit tocar-nos i nosaltres respondrem. Farem que aquest desallotjament no quedi impune i farem créixer l'imaginari col·lectiu a través del plaer que ens ofereix l'acció directa ens neguem a acceptar la pèrdua d'aquest barri i, en conseqüència, ens neguem a marxar de casa nostra. Us esperem el dia 2 d'octubre del 2025 a les 7 al carrer d'Astúries número 12 de Barcelona per tal de resistir amb tota la gent de, de Calespina contra el desallotjament i també, a més, a les 17.30 hi haurà manifestació des de la plaça de Ceps. Ocupació, resistència i acció directa. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport i solidaritat amb Cal Espina, perquè Cal Espina resisteix. Molt bé. Molt bé. Bueno, la veritat és que... Sí. Eh... Molt bé, dic, la, la dedicatòria que t'has sí. posat a, avui. Molt malament, lo del desallotjament. Efectivament, efectivament. efectivament. No, o sigui, eh, no podíem no fer-la. La veritat és que ens va, ens va arribar i, i un projecte com aquest, i a més a, a, a la vila de Gràcia, és, és imprescindible i des d'aquí pues, això, tot el suport i solidaritat perquè que l'espina resisteixi sempre. I tant. I si en caigués una, que, mil. que se n'aixequin mil més. Com Clar a Terrassa, que... Sí, que... estem d'enhorabona. A veure si, si aguanta, perquè hi ha mogudes ara... De fet, aquest eh, demà, aquest divendres, hi ha concentració perquè l'Ajuntament i la PASMA van fotent pressió... Sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno, volen, volen fer alguna jugarreta per fer-los fora, no sé, dient alguna cosa de, com de l'estructura, que no està bé... Bueno, le, les seves merdes que, sí. que s'inventen per... Haurem d'estar a prop de les nostres amigues de Terrassa. Sí, sí, s'ha de defensar aquell espai perquè si heu vist... Jo només he vist fotos, encara no hi he anat, però déu nhi pinta bé allò, eh? Sí, és no, enorme. No, guapíssim. És enorme i, i, i superbonic. Sí, sí, sí, sí. Que guai. A veure, no, si, oh, oh. si aguanten la, la, la primera... Mm, embestida? Eh, embestida, Eh, espero que puguem anar allí a fer un programa, no? Pues seria, seria pues estaria molt bé, estaria molt bé. I tant, tant de bo que sí. Vinga, anem, va. anem de cara a barraca amb la música. Avui, ja veureu, són només dues persones, portem un programa curt, portem set, set eh, rondes i, sí. i, bueno, i... Seran 14 cançons, normalment són 18 o 20. Exacte. Programa però bueno. curt, però, però guapo. Prepareu-vos que, que, ve, que ve bona música. Com Venga. comences, mestre Tecles? Vinga, va, jo començo jugant a casa, com ha de ser. Ara. Eh, des de Sabadell, la, la, els companys de Doble Barra. Ja. Yeah. Doble barra. Ja els tenim, ja els tenim ben fitxats aquí al programa. Tant. I també a Can Capablanca, perquè van venir durant aquest estiu en, eh, en un parasol, van venir a, a fer un combat, no? una, una una batall batalla de batalla, galls, sí. però eren raperos, els gent de doble barra, amb els de la glosa. Hòstia, sí. Can Glosa, eh? Sí, sí, sí, i anaven, anaven tornant-se-les, però cadascú amb el seu estil. Va ser, va ser increïble. El Cristian Simelio potser estava. Hòstia, no, no me'n recordo ara. Ah, segurament sí. No me'n recordo els noms. Però bueno, un d'ells, Elendo, em sembla que era el que feia de mestre de cerimònies, ara no sé si m'estic equivocant, però bueno, eh, estava per aquí, Elendo, de doble barra, ens presenta aquest temacle que es diu Dins del meu cap, i jo començo així, jugant a casa, però jugant ben fort, eh? fully. diuen somriure, jo crec que és tot mentida, que quan són sols a casa, res els mitiga, començo a estar trist per sempre llevar-me al migdia, el meu cap és ple de, i si no m'entenia, m'entretenia entre la merda, sol fer-ho, veig que no sóc de ferro i no em queixo, he après a plorar, cosa que ja és prou difícil, però voldria deixar abans d'haver d'entrar en crisi, penso que Your Head abans de creuar la línia de l'escenari, voldria veure la vida com el Pablo Escapigliati, és una lluita constant contra mi, però és bàsic per mantenir aquest vip a tan peu en un temps màxim simi. Sóc poc concret quan t'he d'explicar algo. Em diuen que sóc un paio difús. El meu cap sempre se'n va directe al marro. Algú em repeteix sempre per dins ser un pallús. Un fer a les tantes amb una birra patxes. Vivint a un país que cada cop blanqueja més els I trusos a internet parlant d'estar molt catxes. I diuen que nosaltres alienem a les masses. El calineu són pensaments en fila, tots formant amb convicció com soldats homicides. Idees dins de rimes maleïdes per despertar consciències de la merda imbècil imbuïda. Tu escolta el crit del druida, vol anar per la muntanya sense tenir un guia. Tu escolta molt bé tot el que t'ha de dir el xerpa i no t'oblidis que per viure dins aquesta vida t'hauràs de mantenir dins un estat d'alerta. Vaig al hip-hop per la gent, no pel que em vol treure en calés. Hip-hop per l'oient perquè desperti i críticament. Porto el medicament, però vigilament. Efectes secundaris poder et podria acabar canviant la ment. Aquestes línies de rap, si no vigiles, n'abuses, t'aniquila, et deixa enganxat de per vida, però posa les piles i es torna el teu govern. Causa un univers altern, paraules ben amb dins la ver, mentre em cau tot el cap al pes. Et dic que això ja no és un malentès, és que me la suda tot, men. Pots anar fent el teu camí, pots anar-te perdent. Eh, NDO s'ocorre, saps que s'ho fa sorprenent i tu esperes que sigui el típic que rebaixa el teu nivell. Se m'ha fet escorça la pell, tenia el cistell buit i amics me l'han omplert. Tinc una llista llarga de coses per fer que em persegueix. L'escriba de la llàgrima, eh, NDO, mi em parles per al nom complet. Alquimista tanta pàgines clàssic com el sol solet. Cantant en els meus temes els merdes de Junts i Ert. <laughs> no sóc un sortit, tinc un sortit de rap per donar donar-te aquí al mig, ho has sentit nin, és un bufet lliure de sortilegis d'enginy. No sona sòrdid, oh, deixa que et mogui el ritme entre les lletres que promoguin canvis interns i externs i preguntes i respostes i respostes a les teves preguntes, m'entens? Si falles a la confiança de la tribu que et donguin ja pots recalcular ruta, bro, que et bombis si volen aprendre de rap, escoltin si no volen sentir les cadenes, no es moguin Quiero dar las gracias al que ha confiado en mí esperant el retorn com aigua de mar. Tothom està en el punt de mira. La, la, la merda se'n fa monòtona esquivant per anys. El verí de la poma em torna enorme. Perquè ho entengueu la resta. Ah! All right, tema zarrangano per Diola, del mestre Tecles, que se la treu de la xistera. Quina guapada. Passada de cançó, tio. L'Endo fotent-li canya de rap en català. Bona merda en català de Sabadell, clar que sí. I amb les col·labores al final, no?, que eren tots aquests. Està, crec que he sentit eh, l'Aràdia, el, el Gabri de, de Terrassa, sí. no? no sé si el Tex-Mex, algun no, no. Ahí tot, tot doble barra, eh, i fotent-li. L'escena ballesana de hip-hop, ojo, eh? Ojo, eh? Ojo com, com, com hi van de fortes. Amb els replegats, allà i terrassa... Sí, sí, sí, sí, sí, sí fa, ja. fa molta patxota. Hi ha moviment, hi ha moviment. Aquest, sí. Ens encanta aquest caldillo de, de música i de músics. I... Sí, sí, sí, és guai. Molt bé, molt bé. I tu Va, què? Jo, mira, jo no marxo gaire lluny. Jo me vaig cap, a, cap, a, cap al Raval. Me'n vaig amb la curda. Ei, ei. Sí, arriba la curda, que ha tret, ha tret nou tema. La gent ja el fem sí, de rap combatiu, del Raval. Com diu ella, fa hip-hop des de los bajos fondos. Les seves lletres reflecteixen la precarietat social i política, parlen de feminisme i s'hi plasmen el seu amor i vivències pel barri del Raval. Barcelona Antifa és el nou tema de la curda, amb beat de Toni Tabú, dedicada a totes les persones que han abandonat la lluita. La lluita és ara, i la victòria serà nostra dedicada a la, a la meva companya de vida, a la Noé, que sempre que no ve li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Ara, ara. A més a més, és un tema d'avançament del nou disc de la Curda, titulat Oro, un EP que veurà la llum ben aviat i del qual tenim ganes immenses d'escoltar-ho. Us deixem amb la Curda i el seu Barcelona Antifa. Anem-hi! thank you estimem. Barcelona antifa. Anys de lluita diuen que la resistència és per qui estimem. Llàgrimes de sang, llàgrimes de sang, llàgrimes de sang, llàgrimes de sang. Llàgrimes de sang, pensar tan em fa mal, porto mesos escrivint records com punyals. I ara com els demano aquells que estan allà dalt, que em tornin les ganes de viure, somriure i lluitar. De viure, somriure, de viure i lluitar. I ara com els demano, aquells que estan allà dalt, que em tornin les ganes de viure, somriure i lluitar. Els maçons han tornat cop d'estat, ens sobren motius, veritats dures, tot fa un gir-nos al cor, som la cloc, un desig. Oh! Està units, crits de l'inconscient, meu curtit confien a les companyes. La policia t'enganya, que et protegeixen, això és la seva absurda campanya. Les coses no van ser fàcils, les cloaques de l'estat disfressades al costat calen com els vells records dignes de ser esborrats. Altre cop han tornat, això encara no ha acabat. I ara com els demano que estan allà dalt, que em tornin les ganes de viure, somriure i lluitar. De viure, somriure, de viure i lluitar. I ara com els demano, aquells que estan allà dalt, que em tornin les ganes de viure, somriure i lluitar. Barcelona Antifa! Barcelona Antifa! Anys de lluita diuen que la resistència, resistència. és per qui estima. Barcelona antifa. Anys de lluita diuen que la resistència és per qui estima. Llàgrimes de sang, llàgrimes de sang, llàgrimes de sang, llàgrimes de sang, llàgrimes de sang, pensar ten fa mal, porto mesos escrivint records com punyals. la victòria serà nostra. BCN Antifa, de la curda del Raval, del que, serà el, el, el que ha sigut el primer avançament del que serà el seu nou treball Oro, que tenim moltes ganes d'anar de, desgranant aquí una a una. déu nhi la curda, bé, bé, com, bé. com ha tornat per tot l'UAL, amb Pin, un Pinta amb un temón. bé aquest, disc. Si totes sonen amb aquest nivellon, Impressionant, molt bé, molt impressionant. Bé. Barcelona Antifa, aquí al Pim Pam Pum, amb moltes ganes d'oferir-vos el, el, el bo que fa la, la curda. Molt bé, doncs jo me'n vaig del Raval cap a... Doncs no sé ben bé de quin barri és, però... No, però, bueno, de per Barna, fijo. Canvies de barri, però no te'n vas gaire lluny. És la NECA, a les xarxes crec que yes. es fa dir NECA Estela, per si la voleu buscar. I també jo aquesta noia la vaig veure en directe eh, que cantava mm, a duet, això que fan els raperos que, que, quan, que van a, a Patxes, no? Sí. Els dos es van tornant, amb la Laura X. Ah, que guai, hòstia. Sí, sí, sí. I, i, I llavors és quan la vaig començar a seguir per xarxes ja i, ara, i, i, bueno, i això que us porto ja no, no és ben bé recent, perquè ho, ho va treure ja el 2024, però no ho havia portat. I, i l'altre dia ho vaig tornar a escoltar i vaig dir, epa, epa, què passa? Que això al final no havia sonat. Així que... Ho has repescat, eh? Ho he repescat Eh, els, amb la producció amb la Aina Elodio Beats d'aquest passat 2024 és el tema que es diu Déjame i guapíssim també. També ha acompanyat d'un videoclip molt guapo, per cert. Eh? Sí, eh? Sí, Busqueu-lo i, i el gaudireu. Déjame Y te preguntas por qué, si lo has mirado de otro enfoque. Todas las piedras con las que choque sirven para volver a tropezarme. Quiero despertarme, no desesperarme y soltar toda la rabia que crié. Quiero ver la luz de la que todos hablan, dejar las sombras que cabalgan y arrancar las alambradas de este corazón que ya no habla. Solo escupe rabia noche y día, quedaría por. Donde duele inspira polvo blanco el que respiras, medicina, droga y mil pedazos de cristal que se clavan y no hieren cuando crees que nunca puedes, cuando vuela y nunca vuelve en la libertad. Deseo sentir el aliento en este frío invierno. Quiero decir, no soy fría como el hielo. Si me desvelo, tiemblo, será miedo. Las ganas de huir, siempre fortis, pero hoy me siento débil. Como muñeca de marfil, como el peón ante un alfil, como cualquiera cuando siente que no llega el fin de este sueño malo, de la lucha en vano y conseguir tan solo el llegar a ser feliz. Las manos se gastan de rascar el alma y nada poder agarrar. Mis lágrimas amargas bailan este vals. Hoy van dando coces, en mi interior las voces se preguntan por qué no te vas. Si me dejas, déjame sentir que se refleja atrás. Una sonrisa que no sea fingida atrás. Una caricia de una madre hacia una hija atrás. Un te quiero, eres mi vida, eso quedó atrás. Déjame sentir que se refleja atrás. Una sonrisa que no sea fingida atrás. Una caricia de una madre hacia una hija atrás. Un te quiero, eres mi vida. Eso quedó atrás, maldita sea. Esta rabia que golpea fuerte. donde quedó mi suerte? ¿Por qué nunca la encontré? Me salen demonios a flote porque son los que me entienden, sí. Le dan luz a mi voz afónica. Dejan caos donde nunca hubo armonía y mejor así, con la misma melodía, donde juegan letras al compás que me alivian este día. Hay dolor de ti, sin mí qué sería. Te adoro en mi miseria, pero déjame alegrías. Que cierren las grietas cuando el cuello aprietas y ahogas al que grita, la fuerza no me quitas. Cada tropezón me mantiene en pie. Dime si crees que se puede confiar en alguien. quien te para cuando vas frenético? ¿Quién le calma al suicida desde el ático? ¿Quién? Déjame sentir que se refleja atrás. Una sonrisa que no sea fingida atrás. Una caricia de una madre hacia una hija atrás. Un te quiero, eres mi vida, eso quedó atrás. Déjame sentir que se refleja atrás. Una sonrisa que no sea fingida atrás. Una caricia de una madre hacia una hija atrás. Un te quiero, eres mi vida, eso quedó atrás, maldita sea. déjame, déjame. déjame. Maza no? a duo, Neca i... El tema es diu Déjame. Déjame. Sí. I amb, i amb, qui, amb qui el feia? Això, bueno, la producció era l'Aina Beats, l'Aina Beats del 2024. Ole, fantàstica. Fantàstica. Molt bé, molt bé. Molt guapa, molt guapa. Un rap molt diferent del que hem escoltat abans, no? Sí. El, el tempo... No tenia res a veure, no sí. No tenia res a veure. Molt més fosca, aquesta però guapíssima. I, I us ho repeteixo, buscava el videoclip, que està guapíssim. Estem iniciant aquesta, aquesta edició 524 amb un munt de rap, perquè sí. jo també el que porto després eh, serà un rap, i, i, i, bueno, i, i després d'aquest temazo de NECA seguim amb més música combativa. Ara us volem informar que aquest diumenge, dia 21, a partir de les 11 del matí a Can Capablanca tindrà lloc un vermut solidari organitzat per la gent d'Alerta Solidària, com a acte de suport a les encausades dels CDRs de l'operació Judes detingudes al 23S. Ja fa sis anys, un any més de repressió, un any més de resistència. Clar que sí. déu nhi Molt bé, i ara què, Temazo, ara, no? Ara seguim amb, ara, més, amb més rap. Tema zarrangano el que se viene. Som Rapsoda, que bueno, és Rapsoda, que és un artista de música urbana i rap establert a Costa Rica des de fa més de 10 anys i Costa que compta Rica, eh? amb 7 treballs editats. És un, bueno, és un superrapero, di, diríem. El tema que escoltarem a continuació va a càrrec de Rapsoda, però més també hi ha T-Cap, Leviatán i, i Mezquino on els MCs parlen de la problemàtica que està succeint a terres palestines, la colonització, la reiterada violació dels drets humans i les matances de l'exèrcit sionista que està perpetrant un genocidi vergonyós. És un tema que dedico molt especialment al Dani Castro, que me'l va ensenyar fa pocs dies, i bueno, un, un d'aquells temes que sense filtre va directe al, a la següent edició. Us deixem amb aquest temazo que s'anomena Ponte en su lugar i diu veritats com a punys. Fot-li tecles. persones murieron y varias más fueron heridas en un ataque israelí en el norte de la franja de Gaza. Un ataque israelí en una escuela dejó al menos 27 muertos este martes. Los muertos palestinos superan este jueves los 40.000 en poco más de 10 meses de ofensiva militar de Israel en la franja de Gaza. Además, hay unos 10.000 cuerpos desaparecidos bajo los escombros. Viene ya de atrás, del 48 a la actualidad. Crearon Israel, un estado por la paz. De víctima a verdugos, pero la misma espiral. Sionismo arrasa casas, mata sin piedad. La excusa es jamás. Arman un genocidio, matar niños es normal y se jatan en los vídeos. Que alguien les instale un corazón a estos gañanes. Masacran inocentes y los llaman animales. Bombas en escuelas, hospitales, inhumanos, elegidos de Dios como Lucifer, villanos. El cuarto ejército del mundo con el primero aliado abusado contra un pueblo desarmado. El demonio ya es judío, ¿qué diría Jesucristo? Hoy sus hijos tienen desvaríos con el anticristo. Un muro frío imponen a los que asesinan. La ONU con Ucrania, pero discrimina Palestina. Ponte en su lugar, que fuera tu hogar y tu ciudad, lo que hoy de kamikaze a largo plazo. Occidente aprueba todas estas prácticas. La estrella de David, la nueva esvástica, una realidad dramática. Mientras lavan la cara con chorradas como Eurovisión, al perro preso del yankee en tierra asiática. Las miradas puestas en Ucrania o Venezuela, cuando todas las semanas se escriben miles de esquelas de inocentes y hasta niños que aún no tienen ni las muelas. Se silencia el genocidio de una Sienten que todo está permitido, que no hay límites para disparar a lo que sea, ni para robar, saquear o quemar, porque sus superiores se lo permiten. Israel está cometiendo crímenes de guerra en Gaza cada día. Rapsoda, ponte en su lugar, del río fins al mar, Palestina avanzará Visca per l'escena lliure. Clar que, que sí. guapa, tio. Impressionant. Molt bé, molt bé. Molt Però és com Escàrpies, la veritat és que... Eh, Déu-n'hi-do. Rapsoda, eh? Rapsoda, sí, sí, establert a Costa Rica de fa 10 anys i, i amb el T-Cap Leviatán i el, i el Mezquino, un, un, un ponte, en, ponte en su lugar. Sí. O sigui, és lo que, és lo que, la empatia, no? És el que hauria de ser. Vale, doncs pues després d'aquest temazo, seguiu aquí a Radio Trama, seguiu al Pim Pam Pum, seguim destilant aquesta edició 524 amb moltes ganes d'oferir-vos encara millor música, si cap de la que us estem oferint. Que portes més de tecles? Portem quatre rondes sí. i han sigut quatre de rap. Jo ara porto una no, tercera. Portem, portem dos rondes. Bueno, però quatre cançons. Però quatre cançons de de rap. Sí, quatre cançons de rap en dos rondes i cada ronda dos cançons. Just. I tu ara també portes rap. Una miqueta. Sí o no? Però aquest cop en anglès, perquè me'n vaig cap a Portland, el condado de Maine. El condado de Maine, sí. L'altre dia hi passava, tot just, sí. D'allí, d'allí, d'allí mateix. Mireu, són els Jack de la Rouda i... Hòstia. Ex et, et puc dir, perdona, que t'interrompeixi, quan, quan he estat mirant el programa, dic que aquesta penya són, són brasilers, segur. Sí, eh, que sí. no, Condado de, de, la Rouda sona... Condado de Maine. O portuguès. No, no, no, condado de Maine, Portland. Flipa. Zac de la Rouda... Bueno, eh, no ho he dit, això és una cançó de la secció Foli Seitan. Foli! Foli! Ai, que us portarem música antiespecista. I, mireu, això és una, és una cançó del 2012, però que no s'havia editat mai, i llavors, més endavant, van treure com un, un disc que es diu Unreleased, o sigui, el disco de les coses que no havien sortit. Fora de, fora de temporada. Llavors, Eh, Outlet. Eh, del 2011 al 2014 doncs, hi ha aquell recopilatori i aquí està aquesta cançó, que es diu Salat Bala, o sigui, la balada de la manida. De la manida. <laughs> I, bueno, una cançó d'aquesta és on parla de, de, de lo saludable i, i, i, i no agressiu contra els altres éssers del planeta, que és l'alimentació a base de vegetals, o sigui que animeu-vos-hi, que està molt bé. Tant. Mengeu saludable, coi. Yeah! Ain't no shame to be out of shape. Ain't no way to explain the weight, but we could change what's on the plate. Hey, hey. Please listen to me. Am I wrong if I say we got a problem with the way we eat? Our waist large, brain small, junk food in the jaws of these babies. Yeesh, this is crazy. See, we spend cash on this awful nutrition. Then we eat it fast in our cars, not our kitchens. And large companies will profit from the sickness, man. We are caught in a prison, but I got it figured. It's all about a balance so now healthy living is an honorable challenge. Gifts from the earth like the mist from a fountain. I hum a love ballad for my lunch salad uh-huh. And y'all can sing along, cause the song is true. If you wanna get strong, gotta watch what you chew. I only choose vegetables and fruits. Choose vegetables and fruits. Y'all can sing along, cause the song is true. If you wanna get strong, gotta watch what you chew. I only choose vegetables and fruits. I choose mad lettuce, kale, mesclun, arugula, red and white cabbages, celery, cucumbers, broccoli, cauliflower, carrots, ginger, onions, garlic, peppers, spinach, Avocados and olives and apples and some cashews. Raisins and tomatoes and radishes and pistachios. Oil and vinegar is dressing for a finisher. Wait, before you dig in, just maybe you want to mix it up great. It looks delicious. It's proper for lunch and dinner. It's that salad that you needed all along but wasn't missing. Uh, we could battle the sickness of all this bad food with two main weapons fruits and vegetables. Uh huh. And y'all can sing along because the song is true. If you want to get strong, gotta watch what you chew. I only choose vegetables and fruits fruits. I choose vegetables and fruits. Y'all can sing along cause the song is true. If you wanna get strong, gotta watch what you chew. I only choose vegetables and fruits. Choose vegetables and fruits. Y'all can sing along cause the song is true. If you wanna get strong, gotta watch what you chew. I only choose vegetables and fruits. I only choose vegetables and fruits. Y'all can sing along cause the song is true. If you wanna get strong, gotta watch what you chew. I only choose vegetables. Espectacular, tremenda, tremendíssima. Quina, quina joia ens acaba de mostrar el mestre Tecles, quin ritme més, més divertit, quina cançó més divertida, i a més parlava... Eh, sí, eh, sí. I, I deia que era una balada, però, però estava ben, ben animada, eh, la balada. La veritat és que sí, la veritat és que sí. I era un rap, però tan animat i sí. tan... Així que era quasi com un rigui, no? Sí, Tirava cap allí, vull dir. Sí, sí, sí, sí. Rigui, rag, alguna cosa alguna així, cosa així, animadeta, sí. i sí. Sí. Molt guapa. Molt Jack guapa. de la Rouda. Jack de la Rouda. Des de Portland, tu. Flipa, tu. Semblava brasiler. <laughs> La balada de la, de la manida. <laughs> Just. Vale, doncs després d'aquest tema zarrangano, made in més de tecles de la secció Foli Seitan. Foli! Foli! Anem ara amb una secció o secció NASA. Uh! obrim la secció Punk i Dona. Així es penya, arriba a la secció Punk i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Les protagonistes d'aquesta setmana són les rates en celo i com pelo s'afegeixen. Elles són Yadi a la veu, Hiromai a l'acordió i Maria a la bateria. De moment no tenen baixista, només amics recolzant temporalment el baix. Van néixer com a banda a l'Avinguda Roosevelt de Queens a Nova York al juny del 2014. A la rata Sencelo els hi encanten les xeles, que és com li diuen a les birres, ballar, anar a concerts i les arts visuals. De manies, Tenen la data fanejaf mentre fan unes birretes. La seva ideologia és pro-drets de les dones, pro-dret a l'avortament lliure i, gratu i gratuït, pro-drets a les persones migrades, pro-drets LGTBIQ+, i a més són antifeixistes i antigenocidi a Gaza. En quant al caràcter no, que tenen, no ens diuen qui és qui, però una d'elles és més aviat dolça, una altra més aviat salada i l'última que queda és més aviat àcida. Pel que fa a les influències musicals, a les rates en celo els hi molen bandes de punk de diversos països, com Suburban Rebels, Ramones, Misfits, The Damned o Els Dos Minutos. A part de la seva banda actual, la Maria ha participat amb els grups Amor Prohibido i Dies Azules. Quan els hi preguntem pels records del primer concert, recorden que el primer concert no oficial va ser el desembre del 2014, cinc mesos després del primer assaig. Va ser un esdeveniment comunitari d'artistes, totes dones, a l'Alt Manhattan, no tenien baixista i la bataca va tocar només amb una petita part del que seria la bateria. No tenien res d'experiència, només van tocar quatre cançons que tenien, però la gent les va aplaudir força. El primer concert amb baixista va ser al gener del 2015 a Queens, el dia després d'una forta nevada. Aleshores pensaven que no hi aniria gent pel mal, pel mal temps, però van arribar molts amics de diferents bandes i van tocar amb els seus col·legues de la banda R-Tronica. Va ser tot, tot un èxit. D'anècdotes personals, les rates Sencelo valoren molt que gràcies a la banda han conegut molta gent i músics d'arreu que admiren moltíssim, com de Linda Lindas, Alice Bach, Fea, que són de Texas, Auxilio, de Los Angeles i moltes altres amb qui han acabat fent amistat. D'anècdotes relacionades amb la música, han tingut molts èxits com a banda. Han tocat amb bandes que admiren, com Otoboke Beer, Bieber i Alice Bach. De fet, Alice Bach van anar al seu show quan van tocar a Los Angeles i va ser una gran sorpresa per elles. El seu volum més recent va ser a l'Arena de San Diego, un show amb el famós comediant Felipe Esparza. El públic les va rebre superbé i també el Felipe les va tractar genial. Els hi van donar regals personalitzats i van poder veure el show del comediant. Aquest també va ser l'últim bolo de la seva baixista que va estar a la banda durant 7 anys, així que va ser un comiat espectacular. I de plans de futur, estan esperant la confirmació d'un bolo amb una gran banda de Sud-amèrica i estan molt emocionades per tot això. També seguiran escrivint cançons per al seu tercer disc i quan puguin planegen fer bolos fora del país, començant per Centroamèrica i després Sud-amèrica. Per això ja es veurà el 2026. I ja per acabar aquesta secció Punk i Dona, que avui arriba a la seva edició 147, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Rata Sencelo, banda de dones llatines immigrants amb seu a Nova York, fan acordió punk alimentat amb estrògens des del 2014 i són la Lladi a les veus, la Iromai a l'acordió i la Maria a la batera. Des del seu EP d'Esbergue del 2024 us portem un temazo a cap que es diu Punk Police i sona així de bé! espectacular. Qué guap, guapada. Bueno, aparte, la, sección, muy también también. sí, sí, sí, Mol... puras, muy puras, las ratas en celo. muchísimas gracias, ratas en celo, muchísimas gracias, eh, Yadi, eh, Jairomi y María, para una nueva sección Punkidona, por una sección Punkidona nueva aquí en el Pim Pam Pum. Nos ha hecho muchísima ilusión que desde, desde Nueva York nos hayáis mandado todas las respuestas y, y la verdad es que es, es, un placer poder presentar a bandas como la vuestra. Molt guapa, molt guapa bueno, la cançó i molt guapo el projecte. La, la, sí. la cançó, quina guapada, sobretot aquest final, el no és no i, i tal, que, que augmenten com una mica el ritme. M'ha encant, encantat. Sí, sí, m'ha encantat. Temazo, temazo de Ratas en aquí al Pim Pam Pum, en l'edició 524 i dins de la secció Punkidona. Que guapa, clar que sí. Molt bé, doncs... Pues, vale. Què, què fem? abans de passar a la meva següent cançó, tinc més coses per, per informar. Eh, aquests propers 25, 26, 27 i 28 de setembre, o sigui que seria la setmana que ve, arriba l'homenatge al Chiqui i als últims afusellats pel franquisme. Els actes seran a Barna, a Irunya, a Cerdanyola del Vallès, aquí al cantó, i a Sarauts, al País Basc. Yeah. Consulteu tots els actes al web de Vent de Llibertat, que són qui organitzen. I tant ben, ben atentes a aquest, a aquest acte. De fet, eh, crec que també el, el 25... Bueno, diumenge. No, 28. 28 es 28 fa, diumenge. Es, sí. fa dinar, es fa dinar a la Flama, al casal, el casal popular de, de Cerdanyola. I, I també es fa la marxa dels, dels maquis en homenatge al Chiqui, o sigui que serà molt guai. Molt bé, molt bé. Després us passaré una altra info també per aquell fin de, del 27 que... Se'n gira feina. Que se'n gira feina. <laughs> molt bé, fantàstic. Pues després d'aquesta info ben tirada pel mestre Tecles, cap a on camina a nivell musical? Vale, doncs mira, me'n vaig cap a no sé ben bé a on, perquè no... Que és quarta ronda ja, eh? És, és la meva quarta, sí, jo inicio la quarta ronda avui. I us porto les, una banda que es diu Punto G. Punto G. Això ho he trobat bueno, tu també segur que ja ho tenies més que clitxat, perquè és de les nostres amigues de Utercina. Maricho Alonso en company, clar que sí. Des d'allà, que són de Oviedo o de por ahí, no? O d'Astúries o... Mm. o de Cantàbria. O... No, és per allà... Per allà baix, sí. a l'altra banda de la, sí. Cantàbria, de la península. No, no sabria, no sabria Ara no, sé, no sé dir ben bé d'on era. I que fan una feina increïble. Sí tant sí, amb el... Un projecte, Suterfine, sí, un projecte. autèntica mina del pim-pam-pum, de, de grups, de cançons i de mil coses. Sí, sí, sí. sí. La, la successora del Core 3, sí? no? que és on la font de, de música canyera així eh, en, en clau femenina, sí. era la nostra mina, i ara ja no, potser no estan tan actives aquella gent, en canvi, Utercine... cine eh, està rebentant tot. tot. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Doncs això, en aquest recopilatori del 2022 que va fer Utercine, que es deia No más punkis muertas, hi ha, entre moltes altres, hi ha aquestes punto G, i us porto una cançó que es diu Porno transfeminista. Anem-hi! Anem-hi! también currerías. All right. Espera, a veure. Punto G. Punto G. Delirium Tremens. La veritat és que, que no sé de si són de per aquí Catalunya o del País Valencià, perquè canten en català, això... En català, sí. O de les, o de les illes, o no sé. El que sí que sabem és que Utercina, almenys al banc em posen que és Oviedo. Exacte. Que és la primera que havia dit abans de posar-me a dir no sé quants llocs més. Exacte. Però Oviedo. L'havies clavat a la primera. A la primera. És que em sonava que, com que quan vaig buscar això ho havia, ho havia llegit. Però no ho tenia apuntat. Feta la, la fe de Tarras, <laughs> que no, que no ha sigut tal, perquè eh, bona, ho, ho has bona dit bé. Bona puntcarrada, eh? Sí. Punto G. Joder. Com es deia el tema? Que no ho hem dit. Eh, no, porno, Porno transfeminista. Temazo, temazo. temazo sí. Jo he arribat sí, sí. agafant les birres, me l'he posat amb els cascos i, i la part que he escoltat, espectacular. O sigui, bueno, has arribat a mig tema. Anaven, sí. anaven ben folles, clar que sí. Clar que sí. Clar que Bé, sí. home, quarta ronda doncs ja, ja, ja tocava. Molt de guai. fet, són les primeres guitarretes que porto jo avui. O sigui que... Jo, guitar... cap amunt, eh? Guitarreta com a tal també és la primera, la que, la que ve a continuació. A veure, a veure. Perquè, perquè la d'abans... Bueno, les rates en celo, déu nhi No, no, puncarrejaven... Ah, bueno, és veritat, però, no tenien guitarra. Però sense guitarra. Però... Era l'acordeó i la bateria. Però li fotien bé. I un baix. I un baix. Sí, sí, I tant. I ara, ara de, des de New York, que abans estava jo, me'n vaig a una altra banda, ja veureu. És Minisaya, que és una banda punk femenina de la regió sud de Fluminense, a Brasil. Ah, Brasil, molt bé. A Brasil. Van sorgir del desig i la necessitat de veure més dones als escenaris. Es reuneixen cada cap de setmana a un bar als afores de Rio de Janeiro utilitzant el millor punt do yourself. Són una banda amb fortes influències de Bikini Kill, Hall i Clitoria, entre d'altres. El dinamisme i la intensitat i els temes feministes es barregen en quelcom completament nou i diferent. Elles són mai a la veu, eh, Issa al baix, Le a la guitarra i Carol a la bataca. Minisaya promet revifar l'escena Riot Girls per a tots els mitjans, per tots els mitjans. Us portem ara un tema del seu EP, igual a Sua Mae, eh, d'aquest 2025, que porta com a títol Narcisista i sona genial. Tira'm a la tecles! Música poder, narcisista de merda! <laughs> Brutal. Brutal minissaia des de, des de Fluminense o Brasil i des del seu EP Igual a Sua Mae, aquesta colla de Riot Girls que ens han portat eh, aquest temazo narcisista aquí al Pim Pam Pum. Molt bé, molt bé. No ho has dit en brasiler? Ara no. Bueno, de Brasil sí que ho he dit una mica, però no he volgut abusar. Després de l'última vegada ho faig a la intimitat. <laughs> poques dosis, poques dosis. Ai, ai. Molt bé. I què, i què, i què? Eh, sonava molt bé això, eh, sí, que es portava. Sí, sí, la veritat és que és una banda jove, tota de xavales, ho fan de puta mare des de Brasil. A Brasil la veritat és que és un lloc on, on jo particularment, però crec que tota la gent del programa eh, anem sovint, perquè eh, fan de tot i molt guapo Sí, sí, sí. sí. Especialment la tralla, diguem-ho tot. Sí. Especialment sí. la tralla. Bandes d'esca, per dir-ho d'alguna forma o així. No n'hi ha tantes. tantes o trobe... o potser n'hi ha, però no, le... no ens arriben tant. No? El que ens arriba és del hardcore però, o, sí. o, o inclús coses més... Le, le, els agrada, els agrada la sabatilla. Sí, sí. És així. És així. <laughs> I a és nosaltres? Així. A nosaltres ens agrada que els hi agradi, clar que sí. I tu, què, què portes, mestre Tecles? Mireu, ara porto un tema que ha sigut com un... Ai, ai, perquè l'havia triat i llavors m'he donat compte que han tret cosa nova. Epa! I he dit, què faig? Canvio, no canvio? Perquè jo volia portar aquesta, ja, ja ho tenia clar. He dit, la, la nova pues, ja la portaré un altre clar, dia. Tu volies portar aquesta i sí. portes aquesta. Són taràntula, so, són de PV, que crec que és País Basc, podria ser País Valencià, Diu, si el banc em posa, no sé, posa... Ja, PB... PB baixa. PB baixa, jo diria que és País Valencià, perquè si és... Jo també és el que pensava, però Ops. Doncs- després... Eh, o sigui, hi ha confusió. Hi ha confusió. Sí, eh? No sabem, no sabem ni d'on són. No, no tinc ni, ni punyetera idea. Crec que són del País Basc, però també podrien ser de d'un poble de per allà a prop de, de Gandia i tot això. No ho sé segur. No sé si és la, el segell que és d'allí i elles són del País Basc. No sé, no ho sé. En vull tot dir, cas... Tinc, tinc falta d'informació. Són cas, Taràntula. Ho buscarem. Li fot una canya que flipes. Jo us porto una cançó de la seva demo del 2023. Ja n'havia portat una, de cançó d'aquesta de, demo. En porto una més, crec que són 4 o 5. I ara ja hi ha material nou, o sigui que el loro amb taràntula... Al tanto al loro perquè és una advertència, perquè és eh, com es diu la cançó. Sí, eh? Advertència. <laughs> Sí. li fot pues sí que era una advertència, eh? Mare meva. Taràntula. Jo no sé si es podien... Des de PB baixa. Des de PB baixa. Jo no sé si es podia dir ni més alt ni, ni, ni, ni més clar. Doncs no, la veritat és que no. I amb una contundència increïble. Taràntula... Jo crec que se'ls hi podria enviar alguna seccioneta de Punquidona, no? Bo, a veure si... Tant de bo. I ara que estan traient cosa nova, Fem-ho, fem-ho. I tant, clar, i tant que, que sí. sí. I tant que, que sí. Taràntula. Moltes ganes de que... Des de PB baixa. Sí. <laughs> Pendejo, güey. És que no sé d'on són. Crec que del País Basc. Ho buscarem. Ho buscarem, però... però quan... Crec que de Navarra. Nafarroa? Crec que de Nafarroa, però no ho sé segur. Es fa el que es pot. Es, es fa el que, que es pot. pot. Mireu, jo ara us porto una cosa que no l'he hagut de buscar. Són Dissolvente, que és un trio de punk de Barcelona que estan donant la canya des del 2021 amb Ale a la veu i, i a la guitarra, Fran al baix i als cors i el Moi a la batera. Aquesta colla de bandarres ben parits es van posar en contacte amb nosaltres i ens van demanar que volien, que volien sonar el programa. Doncs aquí els tenim. Des del seu treball Guerra, que han tret eh, en, en, en caset aquest 2020. En caset? En caset. I Epa. que, I que també podeu trobar al seu bancamp. Vale. És, és un pedazo de, de, de treball, aquest, aquest Guerra, us se llama un temón La venganza popular y que es una auténtica autèntica barbaritat, ja veureu. la tecles. Eh, Caballeros, queridos amigos, vamos a brindar por esta pirámide de dinero cuyos cimientos hemos formado con nuestro pasatiempo favorito. ¡Joder a los pobres! ¡Se acabó la fiesta, hijos de puta! te imbéciles sentado en tu sillón Y te con derecho a jodernos sin razón No te importa nada salvo tu satisfacción Rico y poderoso, gastado sin corazón Jodes a quien quieres, haces a voluntad Para tirar las consecuencias de ganar Tú sigues corriendo a viva la tempestad De pronto probarás la venganza popular Esta es la venganza popular Cuando tocan a una, tocan a las demás esta es la venganza popular Quería ser más rico y ahora lo vas a pagar Quiero que te ha puesto poder Tu amarilla fue la cosa que nos hizo enloquecer Solo me miseria y por donde vas Ya es hora de que coseche la venganza popular Esta es la venganza popular Cuando tocan a una, tocan a las demás Esta es la venganza popular Querías ser más rico y ahora lo vas a pagar Tu policía no te va a salvar, porque aquí llega la venganza popular. Toda tu miseria no te va a salvar. Al pueblo jodiste y ahora lo vas a pagar, y ahora lo vas a pagar, y ahora lo vas a pagar. Va! All right. I són tres, eh? I d'aquí va anar. Els angelets. Molt bé. Des de Barcelona, des del seu guerra, d'aquest 2025. I... Dissolvente. Dissolvente. La venganza popular. Espectaculares. Molt bé. Espectaculars. Molt bé. Ens van dir de, de, de si podien aparèixer aquí i per nosaltres va ser pues, un, una troballa molt, molt guai, I molt tant. bona penya, una, una colla bandarra però ben parida i, Mola que no els hagis de trobar, eh? que, ja, sí, que, sí, sí, que vinguin. Sí. És, és espectacular. Quan passen aquestes coses, que dius, hòstia... Fa molta il·lusió, la veritat. Que guai. Molta. I Moltes tant. gràcies per, per oferir-vos i per, per oferir-nos Dissolvente a la vostra bona música al, al Pim Pam Pum. Vale, pues molt què? Bé, molt bé, molt seguim bé. En, en edició 524, seguim colze a colze aquí amb el Tecles, encara queden uns temilles, però ara anem cap a la sisena ronda ja, eh? Queden quatre temes. Dos meus i dos teus. Això, no ens allargarem, això, això tampoc. Acabant, això s'està acabant. I jo ara porto la... Bueno, la cançó que... Porto tot l'estiu esperant aquesta cançó perquè ens han estat fent els teasers per les xarxes ahir tot l'estiu. Sense poder treure material. <laughs> Però ho sabíem. Qui, qui, qui? I per fi, i per fi. Sectum per fi ha entret Sectum. el seu, el seu primer videoclip perquè estan preparant nou disc i poquet a poquet no? aniran... Quines ja, ganes Ja tenen unes quantes cançons gravades i les aniran traient a mesura que vagin fent els seus videoclips do it yourself, però ben guapos. I tant. Ara han tret el, el primer, l'acaben de treure, em sembla que va ser el divendres passat. I... Primícia, és... podríem dir, eh? pràcticament. Sí, bueno, fa quasi menys d'una setmana. Menys d'una setmana que, que va sortir el videoclip. Que guai. Es diu FOMO, que és l'acrònim de Fiasco de Orgasmo Mentalmente Originado. Just. sigui que mentalment havíem planificat un orgasme de puta mare, però després però fiasco. va ser un fiasco. I, bueno, com dèiem, això serà eh, eh, l'avançament eh, del seu disc, que el disc sencer crec que no sortirà fins l'any que ve. O sigui, començaran a fer els avançaments, però... Bueno, mica en mica. Mica en mica. Doncs pues ja està. Eh, Sectum, amb el seu FOMO, que és com una versió de no una versión, sino una adaptación de Me gusta ser una zorra. Oh! Pero no es Me gusta ser una zorra, es la seva cançó la letra diferent i tal. A ver què os sembla. FOMO, de Sectum. Si a mi me gusta ser una zorra, yo podría ser tu perro. Darme placer a todas horas. Mientras me agarras por el cuello. Cómeme entera, te lo ordeno. Cada día placer eterno. No me canso de tu cuerpo, te como. FOMO, una passada, tio. Que, FOMO, que, avançament que, del Cookie Punk. Tinc unes ganes de que surtin no, no. la resta de cançons. Ei, eh, que vinguin a fer entrevista. Seria, I que vindran, vindran. Seria guai. Cap seria a l'octubre o així. Quan, quan surti el treball, que vinguin i el presentem aquí, seria guai. Seria molt guai, i tant. Molt fantàstic, bé, molt bé, molt bé, fantàstic molt bé. Sectum, espectacular projectazo de, de les nostres col·legues que, que estan rebentant-ho tot i que, i que s'estan obrint pas en el món del punk a base de, de zarranganos. Molt guai, molt guai. Des del Baix Lo, que Des no sé si ho havia dit. Des del Barna, Baix Llobregat, per allà. Ai, ai, ai. Molt bé, doncs, eh, després d'aquest temazo de Sectum, anem amb, amb l'última d'aquesta ronda, que ja és la penúltima. Per tant, anem en de banda punk rock euskaldun formada als carrers de Mondragon a finals del, del 2021. Els membres de la banda són Osier a la veu, Miquel a la guitarra, Julen al baix i Mànex a la batera. Contralde fou una de les bandes que va tocar en el darrer Tropical Riot Fest, celebrat el cap de setmana passat a Ullastrell, i que, i que era la seva darrera edició. Des d'aquí ho lamentem, perquè la veritat és que era un, un pedazo de festi guapo aquí al Vallès, a Ullastrell. I, doncs sí. I, bueno, us deixem ara amb un tema extret del seu àlbum, Eransune en Vila, del 2023, un tema que es diu Joan Sinen Eguna i sona que trona. Contralde, Contralde. autènticament escar, a rebentar-ho tot, des de Mondragón i des del seu Eranchun en Vila, aquest temazo Joan Sinen Neguna. All right. All right. Molt bé, molt bé. te l'has guardat bé per... Segur que van fer les delícies a Ullastrell, el, amb el Tropical Riot El Tropical. Sí. Molt guai, molt guai. Me l'havia guardada, no, no, despentiraven, despentiràvem, però li anàvem bastant, una bona bastant canya, fortetes. Sí. sí, molt guapa, molt guapa. Molt guapa des de Mondragón, els Contralde, els hi seguirem la pista. Hem arribat al final, ja. Ara sí, ara això s'acaba. S'acaba amb, amb el resum i amb dos temes. Resume Melon. Sí. Res... fer dies que no ho deies. <laughs> Melon. Edició 524, programa dedicat al centre social ocupat Cal Espina i contra el seu desallotjament. Us esperem el dia 2 d'octubre del 2025 a les 7 del matí al carrer d'Astúries número 12 de Barcelona per tal de resistir al, des al desallotjament i també a les Set i mitja de la tarda, a dos quarts de vuit, manifestació des de la plaça de les Ceps. Ocupació, resistència i acció directa. Des del Pim Pam Pum, òbviament tot el nostre suport i solidaritat amb Cal Espina, perquè Cal Espina resisteix. Us hem informat que diumenge, 21 de setembre, a les 11 del matí, a Can Capablanca, aquí, tindrà lloc un vermut solidari, organitzat per Alerta Solidària com a acte de suport a les encausades dels CDRs de l'Operació Judes, detingudes el 23S ja fa 6 anys un any més de repressió, un any més de resistència. També us hem informat que els dies 25, 26, 27 i 28 de setembre arriba l'homenatge al Chiqui i als últims afusellats pel franquisme. Els actes seran a Barna, a Irunya, a Cerdanyola del Vallès i a Sarauts. Consulteu tots els actes a la, al web de Vent de Llibertat, que són qui organitzen. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a les rates... Dona! A les rates en celo, de New York City. I a la secció Foli Seitan... Foli! Hem conegut a Zach de la Rouda, que sembla que sigui brasileny, però no, però són no. de Portland, i hem tastat la seva exquisida salad Ballad. Molt bé. I amb això i dos temes arranganos, que em sembla que el, el primer dels últims el tires tu, mestre Tecles, posarem, posarem fi a, aquest programazo d'avui, que ens ho hem passat molt bé, amb menys temes que de costum, però, però molt ben acompanyats, eh, colze a colze amb el Tecles, i, i bueno, la veritat és que si us ho esteu passant ni que sigui la meitat de bé que nosaltres, ja en tenim prou. Mira, jo Com t'acomiades? Jo m'acomiado amb una cosa que es diuen Los Chicos de Moli, són de Madrid, i ho he extret del disc Dinamita del 2020 i dius, estem a 2025. Això és del 2020 encara no ho coneixia. No. No, no ho, ho acabo de conèixer. Los chicos de Molly. Porta una cançó, és un acrònim, que es, diuen, es diu M-A-L-P. Avui has vingut acrònim, eh? Avui he vingut bastant acrònim, la veritat és que no sí. Hem fet cap... Els FOMO... No hem fet de, cap de homònim per això, eh? No? No, avui homònim jo no, jo no n'he vist. Hòstia, hòstia. Homònimament parlant no, no s'ha donat. Eh, vale, potser no, potser no. Bueno, el, la demo, no sé si Taràntula, crec que la portada posa Taràntula només. Ah, amigo, sí que sí, eh? Però no, no en no diuen si... demo a les xarxes, però... Bueno, no sé, bueno, podríem dir que no, que no n'hi ha hagut. Podria, podríem dir-ho. És una raresa, això, eh? Sempre correcte, en, porta, sempre correcte. en portem. Bueno, los chicos de Molly porto aquest acrònim MALP, que vol dir Muerte a la policia. Directe, sí. sense concessions. Sí. Tota aquesta cançó és... Eh, Eh, sort que no ens escolta gaire gent, no perquè si no res. podríem acabar a un... A un jardí? A <laughs> un jardí. Podria ser. Anava a dir més, a, més aviat un forat negre, però... <laughs> <laughs> el trullo, però... Però no, no, no. Sonen molt bé, tenen missatge contundent, m'encanten. Des de Madrid, Los Chicos de Moli, m'acomiado amb aquest MALP, extret del seu Dinamita del 2020. I tu, que Isma, també... Jo me'n portes... vaig per tot l'ual. Jo no podia ser d'una altra forma. Me'n vaig amb els inadaptats, la mítica banda vilafranquina de punk formada al 1992. No m'he exprimit gaire aquest últim disc, eh? N'hem portat alguna, és que, però no... És que això passarà, Mestre Tecles. Ja ho anirem fent, jo, no? Jo... Ho anirem fent. Algunes sí, algunes sí que havia, algunes sí que havia sonat, sí, però... Sí, han, han anat sonant alguna, però... No... Però no és allò que, que haver d'estar bé un disc i cada programa fins que l'acabes no, el, jo les últimes setmanes he anat escoltant-lo més, el, el Desnazificant, i, i m'he quedat amb diverses perles que tinc ja localitzades. Que ja estan en fila índia sí, esperant a, a ser posades. Eh? Molt bé, la molt primera és aquesta. És, eh, bueno, parlem d'inautats. Eh, són l'Àlex a la veu, Trasho eh, i Xuta a les guitarres, Xavi a la batera i Rodrigo al baix. Els inadaptats van treure un nou treball sota el nom de Desnazificant, el 2024, com us dèiem, i és un treball molt interessant, ja que combinen peces de tralla, com, com ells sempre fan, amb amb altres més escaquejades, inclús hi ha ritmes potser celtes, alguna coseta així. Tenen, tenen, tenen varietat a nivell de gèneres en aquest desnacificant. I és el cas de la meva darrera bala, un temazo que dedico al mestre Palli, que torna al Parlament. Aquí, des d'aquí, desitgem tota la sort i encerts. Ets estimat, amic. Pallimentari! Su! Fot-li canya! Dale ahí! Forte i entrecejo, duro i el mentón. M'acomiado de tots vosaltres amb els inadaptats i el seu colze a colze. Tema zarangano per dia adeu. I amb aquestes dues cançonasses toca la fi aquesta edició. 524? Sí, sí, sí. La següent 525 sí. no és un número rodó, però els 25 també... Sí. No és com... I el 27, que potser el farem amb vinils o ja veurem, uh, o oh, què? Oh, clar, uh, clar, no ho hem parlat, però... Ho, ho, ara, tenim, ara, ara. ho tenim aquí, eh? Ho tenim a, a la ah, vista. Jo no ho he dit, havia fet eh, l'espoiler, però no ho havia dit. Eh, la setmana que ve farem un programa especial dedicat al Eh, com es diu? Rural... Punt nois? Rural, Rural nois. Punt nois? Hòstia, ara m'he quedat en blanc. La penya de Silencio Tóxico. Silencio Tóxico. A, a veure, companyia. És la, presentació, és la presentació de, de del número 15 de Silencio Tóxico. Just. Hi haurà activitats des de... Ja ho explicarem millor el dijous que ve. Però ja fem una avançadilla perquè, hòstia, perquè, perquè, la, gent, perquè la gent s'ho vagi pensant, sí. perquè és al Macelles, la gent que ens escolta normalment potser són de, més per aquí Barna, bueno. sàpiguen que hi ha un... Hi ha bon bolo. hi ha un bon bolo allà baix, i no només un bon bolo, sinó que des del al, al matí es presenta el Silencio Tóxico, l'edició número 15. Sí. Hi ha xerrades, debats... De... Silencio Tóxico de... és la, la revista de referència... El, fanzine, el punt el cine. Exactament, el punt cine de referència... De referència que... Hòstia, porten un munt de temps fent-lo. Sí. L'edició número 15 és anual, o sigui, mínim 15 anys. Ja. I, I això és la presentació, com cada any. Allà la teneu la boira d'Almacelles i hi haurà la presentació amb el vermut i tal al, al matí. Després hi ha dinar popular al, a l'espai que és el Matadero. All right. I després del dinar popular també hi ha no sé quina activitat més i després ja a, a la tarda vespre els concerts el, fins a, el fins a la nit. Que guai. O sigui, unes jornades brutals, ja us en parlarem a, a fons la setmana que ve. Portarem temes de tots els grups que participen a, al, I tant, al Rural. I tant. I, buah, quines ganes, quines ganes. O sigui, ja quan s'acaba el Rural d'un any ja tens ganes de que sigui el de l'any següent. O sigui, imagina't ara que queda una setmaneta i... Podríem dir que cada any la gent del Pim Pam Pum fem cap cap, a, cap al, cap al el... del Punk Rural Nois. Amb el Manolo sí. vam estar allà l'any passat i en la primera edició jo no hi vaig anar però, però no me'n penso perdre cap més. <laughs> Just, clar que sí. pues amb tot això i aquestes dues cançonasses que us hem presentat, arriba a la fi aquesta edició 524 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, no deixeu de fer-ho, que ja sabeu que sou el cor que ens fa batacar. Com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut, Salut i revolta! I revolta. Uh -huh. A mi lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía. y me gustaría negarme a todo lo que me pidieran y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran. Porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles. Y me gustaría que mucha gente lo viera ¿eh? y que nos asustara, que me aplaudieran, que me dijeran, muy bien hecho muchacho, se lo merecían desde hace mucho tiempo, venga, corre, escapa. La vida cada día els carrers.